bitariho ndabaramukije n'abantu ikaze muri ano makuru mu kirundi duhera kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rijejwe umutekano mu mabarabara ahamagarira igipolisi gukora amahimiriza ku bijyanye n'ikoreshwa ry'icyuma gishasha kiraba umuvuduko muraja kumwumva muri ano makuru harayehuguruwe ikigo bita gishe unike muri komine n'intara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki afasha mu migambi yo kwiteza imbere bemeza ko bigiye kugira karusho mu bikorwa by'ayo mashyirahamwe bamwe mu baburikiye mu makoperative sangwe yo mu ntara ya bubanza barasaba umukuru w'igihugu ko afasha bakaronswa amatongo apima hegitari zibiri kwiranda aho bimuriwe bava mu gifugwe aho mu gifugwe ngo bari mu hegitari zibiri mugabo aho bimuriwe kwiranda ngo buri amatari yabahaye ihegitari imwe itarenga gucana y'ibidukikije bujya mu kiyaga Tanganyika ngo hari ibinyabuzima biri mu bwoko burenga ibihumbi bibiri muri ubwo ubushika amajana atandatu bwiharijwe n'ico kiyaga gifise ihemero ritari rito ku gihugu c'u Burundi ndongeye kubaramutsa sangwa ikaze kiraba umuvuduko mu ibarabara bivugwa na pacifique sabimbona umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rikurikirana ibijanye n'umutekano wo mu ibarabara akabona kandi kw’abanyagihugu abanyagihugu bamenyeshwa ari icyo cuma kiba cyashinzwe tumukurikire kijya cuma ni nko gukebura ariko urabona ushika ubu gikorera mu gisagara ca Bujumbura kandi amasaha yo ku murango bagikoresha aha bagahaguruka bakaja ahandi bijya n'ibisanzwe mu bihugu biteye imbere aho usanga no hajya muri vire hagati bagenda nko ku mapikipiki abapolisi bambaye impuzu zisanzwe bakaza bararaba nk'abantu bajya bakoresha nk'itelefone ni ukuvuga bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo barabe ingene amasanganya yo mw'ibarabara yogabanuka bamwe babona ko icyo cyuma kitakora uko categerezwa gukora aho usanga babaca amande ukabona umengo ico cuma caje kurondera amahera ibyo birumvikana kuko turabye n'ibiba handi kijya cuma uretse n'ibindi kenshi abantu ntibaryoherwa iyo babakoze ku mufuko ariko ni ibikoresho bisanzwe ariko icyo navuga ni byiza yuko ibikorwa bijyanye n'umutekano wo mu ibarabara bimenyeshwa abagendesha imiduga ndetse n'abakoresha amabarabara bose kugira ngo ntihabe ibyo byo kumva nyine kumengo caje kwaka amahera abantu hoba ibyo guhimiriza ni byiza ko haba insiguro zijanye n'inyigisho z'umutekano wo ibarabara muri rusange ahantu ariko igikorwa nyamukuru cofasha cane nuko icitwa commission nationale de la sécurité routière coja ku kivi kuko nico gihuza inguvu zose z'ibijanye n'umutekano wo ibarabara. turabandanya n'ano makuru bamwe n'abandi mu baserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki asanzwe afasha abanyagihugu muri komine kayanza mu migambi yo kwiteza imbere babona ko ikigo gishe cyitwa gishe unique communale mu gifaransa caraye cuguruwe muri yo komine kizotuma ibikorwa byayo mashirahamwe bitunganywa neza Gilbert Nyandwi mustanteri wa komine Kayanza akavuga ko arakarusho kuko ngo menshi mwayo mashirahamwe atatanga n'icegeranyo c'ivyaranguwe reka tubibaze Patrick Nsengiyumva mu Kayanza nk'uko bimenyeshwa na baratazara sibo arongoye urunani rw'amashirahamwe yigenga afasha mu iterambere ry'abanyagihugu ayo nayo afashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu adiso biciye mu mugambi dukurire hamwe ngo ico kigo cuguruwe kizofasha kugira ayo mashirahamwe akora yisunze ca gitabo c'imigambi ya komine ngo kugira ngo koko abanyagihugu batezwe imbere biciye mu migambi yizweko neza uwarongoye urunani rw'ayo mashirahamwe ngo amwe muri ayo mashirahamwe ngo yakora atazwi neza uko ariko arakora kuko ngo atagisata cari kijejwe gukurikirana ibikorwa vyayo baratazara sibo amenyesha ko mu minsi heze hari naho ayo mashirahamwe yaronse hashwe uburyo bwo guteza imbere abanyagihugu biciye mu irangurwa ry'imigambi itandukanye ngo ariko ngo ubwo buryo ntibuheze ngo bukoreshwe neza ico bwagenewe ikindi ngo nuko iyo migambi hari aho vyashika igahurira ku mitumba imwe kuko ngo ata gitabo c'indinganizo y'ibikorwa vy'ayo mashirahamwe cari gihari bamwe mu baserukira ayo mashirahamwe bari bitavye inama yo kugurura icesi ico gisata kijejwe gukurikiranira hafi ivyo bakora barashimye ko bizotuma ayo mashirahamwe akora yisunze amategeko Gilbert Nyandwi musitanteri wa komine Kayanza na wene arashima ishyirwaho ry'ico kigo warongoye komine ya Kayanza Kayanza amenyesha ko mu minsi heze byari bigoye kumenya ibikorwa by'ayo mashirahamwe n'uko ariko arakora ngo na cane cane ko amenshi muri yo atatanga n'ivyegeranyo vy'ivyaranguwe akizera ko ico gisata gishasha kizotuma ayo mashirahamwe akora yisunza amategeko n'umunyagihugu ashikira iterambere rirama uretse komine ya Kayanza komine ya Muyinga nayo ikaba ariyo yindi mu bene ico gisata kugira ngo bitanze akarusho bize vyugururwe bene ivyo bigo mu gihugu cose mu nyuma nk'uko bimenyeshwa na Baratazaro Sibondavyi arongoye urunani rw'amashirahamwe yigenga afasha abanyagihugu kwiteza imbere muri komine Kayanza Kayanza mu Patrick Nsengiyumva ku radio isanganiro arakoze Patrick Nsengiyumva tuve mu Kayanza dusimbire mu hibubanza bamwe mu banyagihugu bahurikiye mu makoperative mu sangwe muri iyo ntara ya bubanza bari baronkejwe amatongo yo kurimamwo muri secteur gifugwe yo muri komine Mpanda basaba umukuru w'igihugu kubafasha ngo baronswe hegitari zibiri z'ayo matongo nkuko yabibemereye narijyangwa amatongo yo kwiranda ari nayo manini bavuga ko aho bimuriwe ku iranda bariko bahabwa ihegitari imwe ku ngingo ya buramatari w'iyo ntara mu gihe imirima bari bahawe mu gifugwe ijiri kuyatangwa reka tubumvirize twebwe abo mu koperative sangwe ya bubanza dufise ikibazo bari baduhaye hegitari zibiri mu gifugwe baca baradukurayo badushira ku iranda baca baduha hegitari imwe ikibazo dufise sikindi nuko kugeza isaha n'umunota iyo hegitari baduhaye yo kwiranda bari ko yongerejwe izo hegitari zibiri zo mu gifugwe ariko ugeze isa n'umunota baciye aho mu gifugwe baha abandi bantu bariko barahagaragurira twebwe tutazi ikibazo dufise si kindi twasaba nyenicubahiro umukuru w'igihugu yongere agaruke adutunganirize kugira batwongere badusubize izo hegitari zacu zibiri baziduhe kwiranda nk'uko bari bahaduhaye mu gifugwe canke batugumize mu gifugwe nyene ariyo tuguma dukorera hari izo hegitari zibiri kuko kuranda baduhaye hegitari imwe icyo nicyo kibazo twari dufise twebwe amakoperative sangwe ya bubanza kandi tukaba twari dusanzwe dufise n'amadeni dutegerezwa kwishyura tumaze kuyishyura kugira natwe turonke icyo twiteza ko imbere nge turihe n'ayo madeni turasabye umukuru w'igihugu adutunganirize twebwe murabona amakoperative yose sangwe bari bayakataguriye imirima ngaha mu gifugwe ikoperative iyo ariyo yose bayihe hegitari zibiri ariko ubu twagiye twumva itangazo rivuga yuko badukuyeho buri matara tubwira yuko batwimuriye muri fereme ya randa ariko rero ikiriko kidutangaza twebwe mu gifugwe twari dufiseho ihegitari zibiri none ubu twageze aho muri fereme randa baca baduha ihegitari imwe imwe ubu twe twasaba baduha ihegitari zibiri ngaho ku iranda nk'izo twari dufise mu gifugwe kandi kanatsi yatsindanye n'icyubahiro yari yavuze ko mu gifugwe twohagumana nahone tukaharima ibinyantete ibigori n'ibindi ku buryo data uwo muceri wo butahakunda mugabo baraye bahatwatse mbere hariko hanagabagurwa ntituranamenya n'abariko barahagabagurirwa abaribo ni ukuri turasabye turasabye burumatari duhabwe ihegitari zacu zibiri nk'izo nyene icubahiro yaduhaye dusaba yuko tworenganurwa kuri izo hegitari zacu zibiri iyo hegitari twanyazwe tuyisubizwe kuko nta kintu na kimwe tuba turiko turaja yandi ma koperative ariko arahabwa hegitari zabo zibiri two hoho tuzirigiki dusaba yuko ijambo kubera umukuru w'igihugu yavumereye izo koperative zacu turimo ayo mahegitari yacu abiri tuyahabwa binabaye ngombwa no mu gifugwe abo bariko baraja bagahagabagurana natwege tunaharonkeko tumurondeye buramatari wa bubanza Cleophas Nizigiyimana amenyesha ko ingingo yo kwimura abanyagihugu bo mu makoperative ya Sangwe ari kubera ko amatongo yo mu karere ka Randa yimbuka gatatu mu mwaka mu gihe aho bari bahawe mu gifugwe himbuka rimwe gusa mu mwaka asaba abanyagihugu kumwitura Mugengo bo ngo babikenera basubizwe aho bari bahawe mu ah, matongo ya gifugwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu mugwi w'igihugu ujerwe kurwanya sida mu nama w'ubushikirangantego bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bwatunganije ku mashyirahamwe afasha mu kugwanya umugera wa sida Dr Desire Nduwimana amenyesha ko ibitigiri by'ugwaruka rumaze kwandura baba 40 kwijana abapimwe abapimwe nka bose muri kino gihe ngo bari ku miti Dr Desire Nduwimana mu Kirundi na Jean-Marie Vianney ngenda kumana muri bo nka bose bakaba bari ku miti muri kino gihe kuko abashika mirongo icenda n'icenda kw'ijana aribo bariko barafata imiti yo gupfupfahaza uwo wa sida ku bantu barenga gato mirongo irindwi na kane kw'ijana bari bashizwe ku rutonde rwo kuroswa iyo miti abarenga gato mirongo icenda kw'ijana barakuwe ku rutonde nde gukuroswa iyo miti muri bo mirongo icyenda na batatu ku ijana barakuwe kuri urwo rutonde mu gihe ivyo bitigiri bishimishije ku ruhande rw'abakuze ku bana hoho si uko vyifashe dusanga abana mirongo itatu n'icenda kw'ijana aribo bapimwe muri ico gihe twisunze ibiharuro dufise turashimira cane abaganga bapimye abo bana kuko abo bana nka bose muri kino gihe bariko baravugwa tugeze ku isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'umunani mu kanya nibucana yandi eh, y'ibidukikije uraca ugacana ayandi mu bidukikije eh, nababwiye nsongora mu ntango z'amakuru ikiyaga Tanganyika gitunze ibinyabuzima biri mu bwoko burenga ibihumbi bibiri ibyo bivugwa n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi akaba n'umuhinga mu bijyanye n'ibinyabuzima byo mu mazi claver sibomana amenyesha ko muri ubwo bwoko amajana atandatu bwisangijwe n'icyo kiyaga gusa aha amafi aza imbere uwo mushakashatsi avuga ko kamwe mu bumaro bw'ibyo eh, binyabuzima by'ikiyaga tanganyika ari ugutunga imiryango bucana n'ibidukikije na vestine butoye ikiyaga tanganyika kigira kabiri ku isi mu bwimbike gipima imetero igihumbi n'amajyana ane na mirongo irindwi gitunze ibinyabuzima biri mu bwoko burenga ibihumbi bibiri umwigisha wa kaminuza y'u akaba n'umushakashatsi mu bijyanye n'ibinyabuzima avuga ko muri iyo miryango iyirenga amajyana atandatu igizwe ahanini n'amafi yisangijwe n'ikiyaga tanganyika ikiyaga Tanganyika rero kirazwi cyane ku isi mu biyaga bifise ibinyabuzima byinshi harimo ubwoko burenga ibihumbi bibiri muri ivyo uburenga gatoya amajana atandatu nta handi ushobora kubusanga atari mu kiyaga ca Tanganyika uko gusanga ubwoko bw'ibinyabuzima ahantu hatoya hamwe ku isi uh, arico bita mu gifaransa andemisme Clavier Hasibomana asanzwe anarongoye ikigo cya kaminuza y'u Burundi cy'ubushakashatsi mu bidukikije asigura ko ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ariho harundaniye ivyo binyabuzima ahanini rero ibyo binyabuzima umuntu asangamwo ubwoko bwinshi cyane abusanga ku nkengera z'ikiyaga hafi y'isi yumye Izo binyabuzima rero bidafitiye akamaro kanini abanyagihugu ubwa mbere biciye mu burobyi barashobora kuronka ibyo bafungura ubwa mbere tuvuze nk'uburobyi byerekeye kuroba hariho abantu batunzwe n'umwuga wo kuroba cyangwa abakorana n'abarobyi bakora indi myuga mu usanga bakorana n'abarobyi murumva ko bitunze imiryango hariho abafungura ibivuye mu burobyi nk'amafi tuzi ko amafi afise akamaro kanini cyane mu by'ingaburo hariho kandi ibintu byerekeye ukwinezereza ibinyabuzima hariho ababikoresha mu kwinezereza hariho nk'abaroba barobesha amagera babikora mu kwinezereza kandi birafasha mu buzima bw'abantu ibyo binyabuzima byo mu itanganyika kandi birafite akamaro cyane mu by'ubushakashatsi ku bw'umuhinga sibomana ivyo biranahamagara ingenzi kandi kamaro k'ibinyabuzima hariho kandi ivyerekeye ubukerarugendo hariho abantu baza gutembera ku kiyaga canke baza muri birya bibanza bikingiwe nko ku Rusizi cyangwa mu Kigwena nabaje kuraba ibinyabuzima biri aho mu Tanganyika muri bucana yandi zokurikira tuzobabwira ibibangamiye ibyo binyabuzima by’ikiyaga Tanganyika n'icokorwa kugira bikingirwe urakoze vestine butoyi nino kuri iyo nkuru ya bucana yandi turangirije ko amakuru mu kirundi twari turabashikiriza ariko ndabibutse nsongora yuko umuyobozi mukuru wishira hamwe rijejwe umutekano mu mabarabara ahamagarira igipolisi gukora amahimiriza kubijanye n'ikoreshwa ry'icuma gishasha kiraba umuvuduko mwamwumvise muri ano makuru harayihuguruwe ikigo bita gishe unique muri Komine n'intara ya Kayanza abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politike afasha mu migambi yo kwiteza imbere bakemeza ko bigiye kugira akarusho mu bikorwa by'ayo mashirahamwe bamwe mu bahurikiye mu makoperative sangwe yo mu ntara ya Bubanza nabo barasaba umukuru w'igihugu ko yofasha bakaronswa amatonga apima hegitari zibiri kwiranda aho bimuriwe bava mu gifugwe aho mu gifugwe ngo bari mu ihegitari zibiri mugabo aho bimuriwe ngo buramatari yabahaye ihegitare imwe itarenga twejeje kubyumva rero bucana hari ibidukikije yuko mu kiyaga Tanganyika ngo hari ibinyabuzima biri mu bwoko burenga ibihumbi bibiri muri ubwo ubushika amajana atandatu bukaba bwiharijwe n'ico kiyaga gifise ihemero ritari rito ku gihugu c'u Burundi nuko rero ni ngaha harangiriye ano makuru mu kirundi ndabakengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye ngashimira na Anselme irambona hajya mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kumwe na Leonce bitariho umunsi mwiza mwese murakoze